Ни өсөн Аллаһ ғаләмде бар иткән? Тирә-яҡ донъяға иғтибар итһәк, күрәбеҙ. Бөтөн нәмә кешенең бәхете өсөн, уның мәнфәғәте өсөн, уға хеҙмәт итер өсөн яратылған. Күрмәйме ни кеше, Аллаһ уға йәшәр өсөн ерҙе аяғы аҫтына йәйеп һалғанын. Һәр төрлө тәбиғәт байлыҡтарын бар иткән. Ер эшкәртеп, иген сәсә, баҡсалар ултырта. Унан сыҡҡан ниғмәттәрҙән өйҙәр төҙөй, юлдар төҙөй. Ер өҫтөндә йәшәп үлгәс, ғәмәлдәре өҙөлгәс, тәү һынауға яуап тотоп, шунда уҡ ҡайтып серей. Күрмәйме ни кеше, Аллаһ уға эсер өсөн һыуҙар, йылғалар, сылтырап аҡҡан шишмәләр бар иткәнен. Донъя гиҙеп, балығын тотоп, тәрәнлегенә һалған ниғмәттәрен, байлыҡтарын эҙләп сәфәр ҡылыр өсөн диңгеҙҙәр, тәрән һыуҙар бар иткәнен. Күрмәйме ни кеше йоҡоһон туйҙырып ял итеп, тыуасаҡ яңы көнгә көс-ҡеүәтен туплар өсөн төндө бүләк иткәнен. Әгәр ҙә бит Аллаһ төндө мәңге ҡылһа, ниндәй ялған илаһ һеҙгә яҡты көн бирер? Әгәр Аллаһ көндөң оҙонлоғон ҡиәмәткәсә еткерһә, һеҙҙең өсөн ял итергә төн ниғмәтен кем бирер? Күрмәйме ни кеше ул ҡояшҡа яҡтылыҡ һәм йылылыҡты биргәнен, айҙы уның нуры аҫтында балҡытып, төн ҡараһын асҡанын, һәм кешеләр айға ҡарап йылдар, айҙар, көндәр, ваҡыт һанын белер өсөн асыҡ аят иткәнен. Күрмәйме ни кеше йондоҙҙарҙың зәңгәр күктә балҡыуын, Ер йөҙөндә тәбиғәттең һоҡландырғыс хозурын. Йондоҙҙарға ҡарап ҡара төндә юлсы юлын таба, ә көндөҙөн тауҙар, ҡуйы урмандар, сәскә атҡан баҡсалар күҙҙәренең яуын ала. Күрмәйме ни кеше хайуандарҙың һәр төрлөһөн бар итеп, итен, һөтөн аҙыҡ иткәнен, йөн тиреһен ҡыш көнөндә йылы кейем иткәнен. Күрмәйме ни кеше күктән ямғыр төшкәнен, Орлоҡтарҙы сәскәндән һуң кем үҫтерә, шытып сыҡҡан йәшел һабаҡ яҡты ҡояшҡа үрелә. Үҫеп сыҡҡан игендәрҙең башағына кем икән һуң ашар аҙыҡ тултыра. Сәскә атҡан ағастарҙың кем емешен үҫтерә. Кеше бит һуң был эштәрҙә тик бер сәбәп ҡылып, ҡылған эшен бер Аллаһҡа тапшыра. Барыһын да хәҡиҡәт өсөн, дөрөҫлөк өсөн, уның бер икәнен, көс-ҡеүәтен таныр өсөн беҙ белһендәр өсөн бар иткән. Ас күҙеңде, эй, кеше, ҡара, күр, уйлан, фекер ит. Түгелһең бит һин әкиәттәге хужа Нәсретдиндең меҫкен, бахыр, аҡылһыҙ, инде йүнһеҙ бер ишәге. Күңел күҙең күрмәһә, маңлай күҙең ботаҡ тишеге. Маңлай күҙең күрһә, итҡан менән хәрәкәт иткән тирә-яғың, аҫтың, өҫтөң, яҡты донъяны. Күңел күҙең күрһен, бар нәмәне бар итеүсе, йән биреүсе, йәшәү биреүсе бөйөк Алланы. Ә хәҙер үҙегеҙгә был һорауҙы бирегеҙ. Ни өсөн Аллаһ мине бар итте? Был әйтер һүҙҙәрҙең төп темаһы булыр. Башта бер бәләкәй генә миҫал килтерәйек. Белеүебеҙсә, ниндәй генә йыһаз һатып алма, шул йыһазды эшләгән завод йәки фабрика уны нисек ҡулланырға икәнен өйрәтеп, файҙаланыу тәртибен дә өйрәтә. Һаҡлыҡ менән ҡулланырға ҡуша. Нимә эшләргә ярай, ә нимә ярамай икәнен дә өйрәтә. Әгәр ҙә һин уны ҡулланма күрһәтмәләре өйрәткәнсә тотонмаһаң, йыһаз ватылыуы мөмкин. Һәм кеше Һәр әйберҙе эшләнгән маҡсатына ҡарап ҡуллана. Үҙебеҙгә ҡарағыҙ, ниндәй нескәлек һәм хикмәт менән беҙҙе Аллаһы Тәғәлә бар иткән. Иң заманса эшләнгән һуңғы технологияларҙың төҙөлөшө кешенең организмы төҙөлөшө менән сағыша алмай. Кешене эшләүсе, бар итеүсе зат уны һис бер маҡсатһыҙ, юҡҡа ғына, уйын-көлкө өсөн, теләһә нимә эшләп йәшәһен өсөн бар иткәнме? ошо донъя өсөн берәй ҡулланма бирмәне микән ни? Әгәр кеше үҙенең эшләп сығарған әйберҙәренә ҡулланма яҙып, нисек ҡулланырға икәнен өйрәтә икән, әлбиттә Аллаһы Тәғәлә өйрәткән беҙгә донъя менән нисек ҡулланырға икәнен. Сәләмәт аҡыл бит әйтмәй, кеше ер йөҙөндә ашап-эсеп, нәҫел таратып, уйнап-көлөп йәшәгәндән һуң үлеп китер өсөн йәшәй тип. Хайуандар менән кеше араһында айырма барҙыр бит. Аҡылды кешегә юҡҡа ғына бирмәгәндер бит. Кеше бит нимә генә эшләһә лә, ниндәйҙер теләк менән, ниндәйҙер маҡсат өсөн эшләй. Ысынлап та Аллаһы Тәғәлә кешене бөйөк маҡсат өсөн бар итә. Шул маҡсатты аңлатыр өсөн кешеләрҙең үҙҙәре араһынан пәйғәмбәрҙәр ебәрә. Беренсеһе Нух, унан һуң Ибраһим, Муса, Ғайса һәм һуңғы пәйғәмбәр Мөхәммәд алейһимуссәләм. Ошо биш пәйғәмбәр Аллаһ алдында юғары дәрәжәле пәйғәмбәрҙәр. Улар араһында башҡа пәйғәмбәрҙәр ҙә күп була. Улар бөтөнөһө халыҡтары өсөн үҙҙәренең холоҡтары, ғәҙеллектәре, тәҡвәлектәре менән юғары миҫал булалар. Бер нимәһен ҡалдырмайынса, нисек ҡушҡан шулай аңлатып, донъя һәм әхирәт бәхетенә ирешеү өсөн кешеләрҙең күҙҙәрен асалар. Һәр төрлө аҙашыу һүрәттәрен аңлаталар. Ләкин Аллаһы Тәғәлә рәсүлдәр, Яғни пәйғәмбәрҙәр ебәреп кенә ҡалмай. Ҡай берәүҙәренә ул үҙенең һүҙҙәрен, изге китаптар төшөрә. Был китаптарҙа ул кешеләрҙе үҙе менән таныштыра. Уларға донъяның хәҡиҡәтен аңлата. Ниндәй эштәр эшләһәләр, үҙенең ризалығына ирешәсәктәр. Ә нимә эшләһәләр, уның асыуы аҫтына эләгеп, ғазабына инәсәктәр. Сөнки кеше үҙе өсөн нимә файҙалы, нимә зарар килтерә икәнен барыһын да белеп бөтөрә алмай. Киреһенсә, ҡай ваҡыт изгелек эшләйем тип уйлап, ниндәйҙер эштәр эшләп ташлай, һәм ҡылған эштәренә тамға ҡуйылып, үкенер ваҡыт еткәс кенә үҙенең яңылышҡанын аңлай. Ә һәр йыһазға дөрөҫ ҡулланма кемдең ҡулында? Әлбиттә, уны бар итеүсе оҫта яҡшыраҡ белә. Үҙенең изге китаптарында Аллаһы Тәғәлә дөрөҫлөк һәм ялғанды айырып һала. Килеп тыуған һәр донъяуи һәм әхирәт мәсьәләләрен хәл итеү сараларын күрһәтә. Үҙенең ҡолдары өсөн юғары әхлаҡ сифаттарын тасуирлай. Эштәр һуңында дөрөҫлөккә, хаҡлыҡҡа эйәргән ҡолдарын хисапһыҙ, йомарт бүләк менән бүләкләр өсөн һәр нәмәне аңлата. Ул китаптар тураһында һеҙҙең ишеткәнегеҙ барҙыр. Тәурат, Муса пәйғәмбәргә Исраил халҡы өсөн төшөрөлгән китап. Зәбур, Дауд пәйғәмбәргә шул уҡ халыҡ өсөн төшөрөлгән китап. Инжил, Ғайса пәйғәмбәргә шул уҡ халыҡ өсөн алдан килгән китаптарҙың хаҡлығын иҫбатлаусы һәм шуларҙы тулыландырыусы китап. Һәм аҙаҡҡыһы Ҡөрьән Кәрим. Пәйғәмбәрҙәрҙең мисәте, Яғни уларҙың һуңғыһы Мөхәммәт пәйғәмбәргә, унан һуң йәшәйәсәк бөтөн кешелек өсөн төшөрөлгән изге китаптарҙың иң һуңғыһы. Алдан әйтелеп үткән китаптар тураһында Аллаһы Тәғәлә Ҡөрьән Кәримдә күп тапҡыр зикр итә. Һәм үҙенең бейеклеген күрһәтер өсөн үҙе тураһында беҙ тип өндәшә. Һәм Тәүрат китабы тураһында ул әйтә: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين Һәм беҙ Мусаға һәм Һарунға яманлыҡ менән яҡшылыҡ араһын айырыусы Фурҡанды һәм Нурҙы һәм тәҡвәлеләр өсөн иҫкә төшөрөүҙе бүләк иттек. Тәүрат китабы тураһында былай тип әйтә: Инна анзална ат-Тәурата фиһа һудан ва нур Беҙ эсендә ҡулланма һәм нур булған Тәуратты индерҙек. Һәм Инжил китабы тураһында әйтә. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل Улар артынан үҙебеҙҙең рәсүлдәребеҙҙе йүнәлдерҙек һәм Мәрйәм улы Ғайсаны ебәрҙек һәм уға Әл-Инжилде бирҙек. Ҡөрьән Кәрим китабы тураһында Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә әйтә: "Тәнзилун минар рахманир рахим" كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Белгән кешеләргә аяттары ғәрәпсә булған, Ҡөрьән рәүешендә аңлатылған китап был. Изгелек ҡылғандарҙы һөйөнөсләүсе һәм ғәҙелһеҙлек ҡылғандарға иҫкәртеүсе, өгөтләүсе итеп. Ҡөрьән Кәрим Аллаһы Тәғәләнең һүҙҙәре. Ҡөрьән һүҙе ғәрәп телендә һәр саҡ уҡыла торған китап мәғәнәһен йөрөтә. Ул «ҡараә» уҡыу һүҙенең ҡушылмаһы. Аллаһ уны ер йөҙөндә кешеләр тарафынан ниндәйҙер икенсе китаптарға ҡарағанда һәр саҡ уҡыласағын белеп, Ҡөрьән тип атай. Аллаһ уны Ябраил фәрештәгә әйтеп еткерә. Ә Ябраил Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәткә тапшыра. Был турала Аллаһы Тәғәлә үҙенең китабында әйтә. Иман килтергән кешеләрҙе нығытыу өсөн һәм мосолмандарға тура юл һәм һөйөнсө итеп уны хаҡлыҡ менән Раббыңдан изге рух индерҙе. Ҡөрьән саф ғәрәп телендә төшөрөлә. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين Һәм ысынлап та, был ғалимдар Раббыһынан индерелгән нәмә. Уның менән ышаныслы рух Ябраил төштө. Һин үгетләүселәрҙән булһын өсөн һинең йөрәгеңә, асыҡ ғәрәп телендә. Беҙҙең заманға яҡын йәшәгән алим муфәссир, йәғни Ҡөрьәндең тәфсирен ҡылыусы Абдуррахман әс-Сәғди ошо аяттарҙың тәфсирен ҡылғанда Ҡөрьән Кәримдең фазиләттәрен, йәғни абруйын һанап әйтә. Был донъя йөҙөндәге иң яҡшы китап. Уны фәрештәләрҙең иң абруйлыһы Ябраил фәрештә төшөрә. Кешеләрҙең иң яҡшыһы Мөхәммәткә еткерә. Уның иң күркәм урыны йөрәгенә һала. Кешелек араһынан иң яҡшы өммәткә мосолмандар өсөн төшөрөлә. Донъялағы иң асыҡ, иң бай тел ғәрәп телендә уҡыла. Ошо Ҡөрьәнде төшөрөү менән Аллаһы Тәғәлә унан элек килгән китаптарҙың хөкөмдәрен юҡҡа сығара һәм китабын төрлө үҙгәртеүҙәрҙән һаҡлауҙы үҙенең өҫтөнә бурыс итеп ала. Был турала ул әйтә: «Беҙ иҫкә төшөрөүҙе индерҙек, һәм беҙ уны һаҡлайбыҙ. Шулай уҡ ул әйтә: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Уға Ҡөрьәнгә ялған алдан да, арттан да киләлмәй. Ул хаким һәм маҡтаулынан индереү. Аллаһу субханаһу ва тағала әйтә: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه һәм беҙ уға тиклем индерелгән китаптарҙың ысынлығын раҫлау өсөн һәм уны үҙгәртеүҙәрҙән һаҡлау өсөн хаҡлыҡ менән һиңә китап индерҙек. Ҡөрьән Кәримгә саҡлы төшөрөлгән китаптар ваҡытлыса ҡулланыу өсөн генә тәғәйенләнә. Сөнки ваҡыт үтеү менән кешеләр тарафынан уларға һәр төрлө үҙгәртеүҙәр индерелә һәм һәр береһенең хөкөмдәре уның артынан индерелгән китап менән юйыла бара. Был турала Аллаһы Тәғәлә әйтә: «Мин аллазина хаду юхаррифуна ал-калима ан мавадиғи». Яһудиҙәрҙән ҡайһы берәүҙәр һүҙҙәренең урындарын үҙгәртәләр, ягъни китаптарының мәғәнәләрен үҙгәртәләр.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 Ҡайғы уларға ҡулдары менән яҙған нәмә өсөн һәм тапҡан нәмәләре өсөн дә ҡайғы. Аллаһы Тәғәлә әйтә: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس Әйт, кешеләргә нур һәм ҡулланма итеп Муса килтергән китапты кем индерҙе? Ҡөрьән Кәримдең һуңғы аяттары төшөрөлгәнгә 1400 йылдан ашыу ваҡыт үтте ә уның эстәлеге хәрефтәренә саҡлы үҙгәрмәйенсә шул килеш хәлдә ҡала килә. Һәм кешелек өсөн тура юлға яҡты дәлил булып ҡиәмәткәсә ҡаласаҡ. Үҙенең был аҙаҡҡы изге китабында Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә кешеләрҙе ни өсөн бар итеүе тураһында хәбәр итә. Ни өсөн кеше тыуа был донъяға? Нимә уны көтә әхирәттә? Нимә эшләргә кәрәк? Йәки нисек йәшәргә кәрәк? Ысын, хаҡиҡи бәхеткә ирешер өсөн. Аллаһы таала беҙҙе уйын өсөн бар итмәгән. Ул әйтә, «Әяхсабул инсану әй суда. кәсүдә» Әллә кеше иғтибарһыҙ ҡалдырылған тип уйлаймы? Әфә хасибетум әннәмә халақынакум абаса, вәннәкум иләйнә лә турджағун. Беҙ һеҙҙе уйын көлкө өсөн генә бар иттек, һәм һеҙ беҙгә ҡайтарылмаҫһығыҙ тип уйлайһығыҙмы? وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Беҙ күктәрҙе һәм ерҙе, һәм улар араһындағы нәмәләрҙе уйнап ҡына барлыҡҡа килтермәнек бит. Аллаһы Субханаһу ва Тәғәлә кешене бер-береһе менән тығыҙ бәйләнгән һәм айырылғыһыҙ ике маҡсат өсөн ярата. Береһе тураһында ул әйтә: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Аллаһ ете ҡат күкте һәм шуның тиклем үк ерҙе барлыҡҡа килтерҙе. Улар араһынан әмер төшә. Һеҙ белһендәр өсөн. Аллаһ уның бөтөн нәмәгә ҡөҙрәте етә һәм уның ғилеме һәр нәмәне солғап алған. Аллаһы Тәғәләнең әмерҙәре ике төрлө әмер. Беренсеһе дини, яғни шәрғи әмер. Ете ҡат күк аша уның шәрғи әмере төшә пәйғәмбәрҙәренә дин әмерҙәре менән вахый килә. Мәҫәлән, пәйғәмбәрбеҙ Мөхәммәд уға шул шәрғи әмерҙәр 23 йыл дауамында Ябраил фәрештә аша төшөрөлә. Икенсеһе кәүни әмер. Шулай уҡ ете ҡат күк аша уның кәүни әмерҙәре төшә. Донъя менән идара итеү әмерҙәре. Ямғыр яуҙырыу, ер тетрәүҙәр, көн менән төн, йыл миҙгелдәре алышыныуы, Шулай уҡ кәүни әмер менән бер кеше үлә, икенсеһе тыуа, кемдер ауырып китә, өсөнсөһө бәләгә тарый, дүртенсеһе шифа таба, бишенсеһен шатлыҡ биләй. Ҡайҙалыр ниндәйҙер халыҡтар араһында, ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында һуғыштар сыға. Хатта ағас ботағынан өҙөлөп төшкән япраҡ та Аллаһы Тәғәләнең кәүни әмере аҫтында ергә төшөп үҙенең урынын ала. Аллаһы Тәғәлә ошо донъяны бөтөн барлығы менән беҙҙе бар итеүсе һәм һәр әйбергә йәшәү дауамлығын бирә, идара итә. Шулай уҡ үҙенең дини шәрғи хөкөмдәрен ҡуйыусы, шул хөкөмдәрен ҡолдарына еткерер өсөн пәйғәмбәрҙәр ебәрә, китаптар төшөрә. Быларҙың бөтөнөһөн ни өсөн эшләй? لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Аллаһы Тәғәлә уның бөтөн нәмәгә ҡөҙрәте етә һәм уның ғилеме бар нәмәне солғап алған. Тимәк, кешеләр уның китаптарын өйрәнеп, уның ғәжәп мәхлүктәре тураһында уйланып, уның иң юғары сифаттарының камиллығын һәм уның бөтөн нәмәне үҙ эсенә алған ғилемен һәм тамам, сикһеҙ ҡеүәтен, ҡөҙрәтен белһендәр, таныһындар өсөн бар иткән.